Bueno, Gabonen euskera, para empezar. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir. Eta Julia Juanizek eskerrak eman ondotik, sorpresa zartu duela saria ere aipatu zuen. ETB e y el festival por pensar en mi para este premio, la verdad que ha sido una sorpresa. Momentu hunkigarriak bizi izan zirenak Vitoria Eugenia Antzokian astearte gauean eta Euskal Zinemaren galaren bukatzeko dokumental bat ere ikusi al izan zen Together elkarrekin izenekoa. a watery one, not a <laughs> landed one. What a happy crew. Yeah. All right. <laughs> <laughs> Thank you very back. much. oh, it's good to see you. Yes. We would like to, to organize the excavation with you. The Basque are known for going to nowadays Canada around the Saint Lawrence River, but we know we have written evidence that the Basque came here too. Azkenian, Xavier, azkenian. Hor pentsatzen dugu punta horretan horre hon daitekela zeo zer, ez, eh, bale bat harrapatu ezkotan nik uste eta ara eramango zutela. Badonostiako zinemaldian segitzen dugu idoia eta egunero egunero zine zuzendari batekin mintzatu izan bagara gaur eh, ez da gauza bera izanen gaur eh, ba epaimai buru baita itxaro borda eh, zine mira sailan berekin mintzatzeko aukera ere aprobetxatu nahi genuen bere bizipenen inguruan mintzatzeko epaile denez ez diogu galdetuko filmen eritziak hori sekretua izaten baita hori azken egunean ikusiko baitugu baina ba, berekin e, mintzatuko gara, epaile gisa nola bizi dituen egun hauek ikusteko eta baita ere bere laberri batean oinarrituriko labur metrai bat ere ikusia izan baitugu, ba, aprotsatuko dugu eta lehen lehenik agurtuko dugu egun egunon. Egunon? Zer moduz? Ba, ongi, gero eta bekio. Bai. Azta benean pixka bat uh, eh, ilegitimoa zen ditzen nintzen hemen, bena egunak eta orduak pasa ala uste dut etxean etxeko egiten dudara jadanik. Bai. Esperientzia polita izan behar da hainbeste filme eta inbeste artista gurutzatzea, ez da? Bai, egia da, eh, filma guztiak hor eskura, eh, aski dugu eh, antolatzaileak eh, nahi duguna zerrendatzea eta eh, sartzea erresten dagute eta mm, beti kontaktuan gira zinemunduko eh, batzutan izarekin, eh, mandezagun, eh, ba, niz, espantuko hariko, baina bin bendertzekin egonaiz solasean bulta batez uh, larun bat uh, aratzean, eta zen eh, enetzat uh, momentu oso berezia zen eta miresle, miresten baitut bere lana eta aspaldi aspalditik eta uh, solasean egon gira gure zin, epaimaikoak, irizar epaimaikoak uh, John Malkovichekin, hori ere hemen baizik ez da, ez da gertatzen olakorik. Bai. Ara. Eta, eta ere beste pertsona batekin ere oso hageman eh, nola egan uh, sakona eta lasai eukandu dure Angela Molinarekin. Eta Angela Molina uste dut eh, Espainiako zinean eta Europako zinean ere halako ikono bat uh, bezala bilakatu dela jadanik uh, bunuelekin uh, uh, desioaren uh, objektu ilun hori <laughs> egintzuenetik. Bai, halako momentuak bizitzen ditut eta ditugu. Eta iri zer epaimaikoak e, pixka eh, bat, talde bat bezala funtzionatzen dugu. <laughs> e, eh, aldiru ateratzen girelarik, elgarrekin gira iruak, hori miren hartzailuz, etxe institutuko zuzendaria, eta Jose Jasen Perena musikaria, aski, eta gainerat filma musikak ere egiten ditu. Eta ni da zlea eh, talde heteroklita bat. uste <laughs> dut egukia izango dena epaima egisa funtzionatzeko. Nolakoa da, zure egunerokoa? Baina egunerokoa, ba, lehen ikasten uh, hirian bahna halako futin txipi bat eginez, goizean goizik, espiritua argitzeko, Gero denbora balin badut, uh, banoa haize horazia gune hortarat, meditatzerat. Eta gero uh, hirirat etortzen iz, Ara, filma bat ikusten du, bazkaldu, uh, eh, jende batzuekin egon, eta haratxetan badugu gure, gure lana egiteko, eta egiten dugu uh, gogotik eta gustora, eta berando arte gainera, eta eh, <laughs> gazte bagina bezala bizitzen gira, <laughs> ah, ordu txikietan etxeratuz eta e, presio bat da epaimaiburu izatea zer eskatzen du eta nola hartu zenuen zuk berria idazle gisa deitu zintuztenean e, irizarsarirako epaimaiburu izatea nola izan zen momentura ere Astapenean enuen sinetsi Jose Luis Bordinok deitu deitu ninduen eta ondoko astetan enuen batere ere begirikukan ordan pentsatu nuen behar bada beste norbait atzeman zutela edo edo eh, hola e, txantxa bat zela baina gero berriz harremanetan sartu zen eta hor hasi zen eh, eta emeki emeki sartu naiz ni ere e, eh, hola hortan bereziki e, Jakin dudalarik presidente nintzala, talde horren presidente nintzala. Eta hodan bai, sartu niz rola horretan eta... Eta uste dut lan... elkar lan bat eginen dugu eta egiten dugu asiagira horretan. Eta egia da, presionea badela, eh, iraganean izan dira uh, eh, atalortan eh, sari ez tabatatuak, eman dezagun loreak filmak ez zuen lortu uh, iragan urtean, eta ikusi ze, ze filma zen, ze bagnatasuna, ze sakontasuna zuen, eta uh, pixka bat, injustizia bat bezala senditua izan zen, eta jadanik zenbait pertsonek <laughs> eh, jarri gaituzte. Eh, kasu ez egin haintzineko eh, uh, urtetan bezala, <laughs> eta beraz alde urtarik bat presione txipi bat, baina uste dut hori ere joko bat dela, uh, kuruzatzen ditugu jendek bara, joko bat bezala hartzen dugu, eta joko bat da ere, eta desafio bat ere izan daiteke haientzat uh, gure, gure alderako. Eta em, ze begiradarekin eh, ikusiko duzu filmaz, irizpide zonbaitzu badituzu dagoeneko finkatuak e, filma epaitzeko, eta ez da baidak ere izaten dituzu, bai, bai, bai. epai maikirena? Bai, bai, filma ikusi eta biltzen gira anonimoki eh, donostiko estaturen batean. Eta hor, notak hartzen ditugu, txak bere, bere sendimendoak egiten ditu. Eta bai, uste dugu, uste dugu badugula lako irizpide bat da Eh, filmak behar gaitu unki, behar gaitu inahosi, behar dizkiku galderak sogarazi. Eta galderak kezkak edo gure beldurrak nola baita agotu. Behar du alako intentsitate bat ukan, ara, sakontasun bat, eh, eta irudien, hitzen, eh, beldurrik ez. Ara, hori, hori da bizka bat eskatuko duguna filma bati saria emateko. Gero eh, ikusten ditugu eh, ikusten ditugun filmak uh, orain arte dena kalitate handikoak dira, ez dut gehiago egiten hal, baina kalitate handikoak ageri du uh, euskal zinemaren uh, bola da ona dela. guk ezagutu dugu gure belaunaldikoek, laro goiko hamarkadako belaunaldi hori eta hor zen uh, zen ikustea, e, egin eta ikustea bere ala, ipar edo egoaldean eta gitnik, eh, Mikelen eriotza edo edo hita zazpi hor du, eta film, eh, edo egun metro bezalako filmak. Eta orain uste dut behiz uh, eh, uh, denboraietako girorat itzultzen ari dela Euskal Zinema. Uh, jende asko murgiltzen du bere gibeletik. Uh, sustengatzaileak badira, uh, giro handia bada filma horietan, uh, presentatzen direlarik, eta bereziki festival gero uh, ere Euskal Zinemaren uh, onerako aktore izigarriak direla, Hor, uh, unkigarriak. Eta ere beste bizioetarik bat aipatuko dut, horietarik gehienak goen kale telesailan trebatuak, ikasiak, uh, hasiak, hozituak direla. Eta uh, du, eh, eta kimoak sailean ikusi dut, For the Good Times film, uh, eh, labur metraia, eta bai horrek uh, erakusten hori eta jokoaren uh, uh, metrizu dela gori, jabetasuna. Uh, lanaren hori sakontasuna eta ageri du lan hortan uh, gogotik ari, dela gust, ari direla gustora pasionatuak eta Eh, neugri hortan behar ere pasionatzen gaituzte. Eh, ez, ez dut izenik emanen, baina uh, Ramon bat, uh, ba, filma askotan ikusi duguna, edo Itziar edo badira holako izenak hor ditugunak uh, ara, miresten, miresgarriak dira, niretzat eh, itziarritunio gurutzatu edo Monika Belutsi <laughs> uste dut niretzat eh, eta pertsonalki nahiago dutala itziarritunorekin eh, eh nora egan eh, gara bat edan edo bai. mm. eta ekimuak aipatu duzula, eh, erranen dugu amalago euskaleko izpenez gain, eh, zinemaldian eh, lehiaketatik kanpo eta ba, filme batzu baino lehen ekimuaken eh, eh, sorta eh, erakusten dutela, aipatu diguzu bat, baina bada beste bat ere zure elaberri batean oinarritua izan dena. E, e, euritan izenekoa, irati gorostidik eta arantza Estebanek zuzendurikoa, laroita bostean idatzitako e, klara eta biok, idazlana hartu dute, zuri deitu eta gaur egungo begiradatik e, narrazio horren e, berrirakurketa bat eskatu izute labur hortan? Bai, bai, bai, hori eh, bai honan grabatu ginuen e, hori hortako irudi batzu, baina enaiz ez eta lekuko bakarra zenta ene gola zen lekuko izaitea denbora pasatuaren lekuko ez da sein aleona baina <laughs> hori lekuko gisa laro larogoita bosteko Klara eta biok ipuinean uh, eh, oinagitua da. Eta ipuin hori ez da novela, ez da, ez da liburu batean publikatora, ino? Bainan publikatua izan da uh, maiatzen zenbaki historiko batean. Ara. Eta uste dut hamekak agentzen makia dela nahi, nahi duenak uh, eh, agapatu. Eta tekstu hori uh, irakurtzea ogoita urte berantago kasik. Ikusiz uh, ze pasatu den Eh, gure egian, ze pasatu denen bizitzan bertan, nola pasatu nahi zen uh, fuck ideologia <laughs> suizidari hortarik orain aregeiago bizi nahi izaterat. Eta hori guzia, ora, ba, leize bat bezala izan da, eta filmak leize hori erakusten du. Eta erakusten nau, tekstua, begirakurtzen, eta komentarioak egiten ere. Hau da, tekst, zati batzu, orain, e, ora, hiru amarkaden bere eta atzerakotasunarekin tasunarekin, eh, e, zailak zitzaizkidan eh, irakurtzea, <laughs> asumitzea. Hau da, hori, esperientzia e, berezi bat izan zen, eta gero badira beste lekuko batzu, zenta, e, labur metraia berdinean, e, emakume belaunaldi ezberdin dako emazte batzuri. Erakusten dute, eh, kasabeteren eh, Une Femme Sous Influence filmaren eh, zati bat. Eta horren inguruan, eh, ze hor narketa dugun, eh, galde egiten dakote, filma hortan. Eta da, emakume bat, eh, Eh, Peter Falk egiten zuen eh, senajaren gola, Kolombo, agizue? Eh, bai, bai, bai, <laughs> eh, Peter Falken uh, meneko den emazte bat da. gizonak nahi duena egiten du etxean, eta emazteak... Uh, uh, nola egan, emaztea zabaldua bezala gelditzen da. Eta beraz, irudi horiek, eta gero, tekstuaren ene begirakurketak, Erakusten du denbora pasatu dela, pasatu dela, bo. badugu e, denbora pasatuaren iritzi negatibo bat Euskaldunek, baina orokorki eta Euskal Herrian bertan denbora pasatu da e, kakotxen artean onerako. Uste dut eh, gure jende hagemanen onerako, e, emaztearen elekua ere Euskal Herriko jendartean hobetu da ez dugu gehiago gizartea egiten, <laughs> gehiago egiten dugu jendaktea ere, e, eh, izkuntza bera e, pixka bat eh, zibilizatu dugu ere, gai horietan, eta, eta enei puinean horiek dira. E, bost urte inguru haietako salbaitasun leksikala ageri da, sozietatearen salbaitasuna ere, bortiztasun hori galen atentatuak ere e, zitzaizkion. E, Euskaldunen mundua agas banatua zen iparaldea, egoaldea, e, e, e eta, eta bak. bazen alako, nola egan, mostura sozial bat, orain ez dena. Eta bera, tekstu horren begirakurtzea, arte, denbora arte horrekin, ba, alako, bitxia zen eta batzuetan eh, ahalgen <laughs> denbora haietan idatzi nuenaz. Baina ez dut, eh, behar dut asumitu ere, ara. Irakurketa hori orduan egitu zu positiboaz zer gehiago, zugia eh, zure garapen pertsonalean izandako irakurketa horrengatik edo benetan iritzen zaizu gizartean aintzinamendu horiek e-, egin direlako izan dela irakurketa positibo hori? E, nik uste dut e, gizartean edo jendartean eh, aintzinamenduak izan direla, alo horietan, nahiz eta txikiak izan. Hene ustez, hori hene iritzia da. Uste dut, eh, azken urte hauetan, Euskaldunon artean, eh, erraskiago mintzatzen garela elkarren artean, edo zoin eh, aldekoak izanik, eh, gaiak ere eh, ditugu aurre iritzirik gabe, eh, aski da ikustea eta feminismoaren inguruan ze loraka dugun. Eta beste, ordan enetzat pixka bat uh, hobekuntza bat bada. Gero badakit uh, enaizela inosentea, enaiz inosentea badakit arazoak geratzen direla eta menturaz geroan ere arazo begiak etorriko zaizkigula eta arazo bakoitzari jardespen bat eman beharko dugula eta bost urte hartan, arazoak baziren, eta e, idatziz, filmak eginez, e, borrokan implikatuz, edo zoin moldez, e, bakoitzak, eta kolektiboki ara, e, erantzunak aurkitu ditugu. Eta belaunaldi bakoitzak baditu bere, bere erantzunak, bere atera bideak aurkitzeko, e, eta orokorki, egia da, enetzat, pertsonalki orokorki, Eta ez dene bizitza pertsonalean baita ezpada, eh? orokorki egan nahi dut. Hobekuntza txipi bat bat dela gure artean. Bai. Eta iruditzen zaizu orduan, nola, e, azken e, e, dauetako irakurketa bat eh, egiten den, belaunaldi berrientzat garrantzitsua litzateke olako irakurketa baten eh, ondorioak zeintzuk diren e, entzutea edo aztertzea? Bai, e, bai edo ez, zenta, belaunaldi bakoitzak, uh, uste du zerotik hasten dela. <laughs> eta hori bere suerteetarik bat da. Xantza bat da azkenean sinestea zerotik hasten girela uh, ala, mundurat ateratzen girenean. Bai, alde dortarik, eta ez, ere eh, behar da uh, transmititu, historia hori da. Transmititzea belaunaldi batetik bestera, uh, aintzineko belaunaldiek sinesten zutena, Eh, beren uh, ideologikoak, beren uh, lorpenak, ere ideologiko, kulturalak eta beste, beren dudak, horiek oro transmititzea. Eta uste dut, uh, euritan filmak hori zuela helburuetarik bat, nahiz eta labura izan. Eta filma askok badute transmititze eta, eta kulturak, horoko badu ekartzen du, transmititze lan horren agerpen bat, bara, froga bat. Eta kulturarik litake ez baginu, ez baginu transmititzearen beharrik. izan literaturan, izan uh, zineman, izan uh, kirolan, izan uh, politikan, edo laborantxan, e, kultura hori da ere, e, zer, zer transmititzen dugun, zer hautatzen dugun transmititzeko, zer baztertzen dugun, ondoko belaunaldiak zer deskubritzen duten aintzineko belaunaldiaz, edo abitzineko belaunaldeak gorde nahi zuenaz, mhm. eta hori guzia fikzioaren bidez pasatzen da, en ustez. Eta hori garantzitsua dira e, filmak, garantzitsua dira liburuak, eh, musikak, den, denek e, hatz horiek edo aztagna horiek e, e, emaiten dazki gotelakoan. Itzen genuen nuke gehiago, baina denborak ez digusten, beraz eh, plazor bat izan da, itxaro, zurekin eh, egotea, goza ezazula zinemaldia eta e, eh, laizter arte. Laizter arte, pazera enetzatere, mire esker. Eta bortan buratuko gure gaurko saioa, esker mila, idoia? Eskerrik asko zuei eta eta bihar arte.